za ozdravljenje muške osobe. Bože, u Tvojoj su ruci svi časovi našega života. Primi naše molitve i prinose i smiluj se bolesnoj braći. odgnaj opasnost koja im prijeti i daj da se radujemo što su ozdravili. Po Kristu. Darovna molitva za bolesnike. Neka ova priprema bude u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Neka sa mnom bude Tvoja milost, Gospodine Isuse Kriste. Tvoja ljubav, Bože Oče, i Tvoje vodstvo, duše sveti. Nakana Vječni oče, prikazujem ti žrtvu Tvoga preljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista. Za njegovo otkupljenje od bolesti. Zahvaljujem ti, gospodine, za dar života koji si mu podario. Ti si ga zamislio i stvorio čudesno na svoju sliku i priliku. Stvorio si ga da živi vječno. dajući mu priliku da ovo zemaljskim životom odradi kakva će mu biti vječnost. Hvala ti, gospodine, za sve one koji se brinu za bolesnike. Hvala ti za liječnike. medicinske sestre, i njegovatelje. Hvala ti za sve one koji se trude pronaći nove ljekove. Hvala ti za one koji za bolesnike mole. kojim svjedoče svoju vjeru i koji za njih prikazuju razne žrtve. Posebno ti hvala za one koji se brinu za njega. Hvala ti Oče ljubljeni, što si poslao svog anđela da mu služi. Da mu u svemu pomaže kako bi i on mogao baštiniti spasenje. Hvala ti za pomoć svetaca koji rado odgovaraju na molitve koje im upućujemo s pouzdanjem u njihov zagovor, u njihovu pomoć. Najviše ti zahvaljujem za pomoć i zagovor tvoje i moje majke, blažene djevice Marije. Znam, gospodine, da se bez tebe, bez tvog oproštenja, ne možemo spasiti. Zato ti hvala, Oče, što si dao svog jedinorođenog Sina, Isusa Krista, da ni jedan od nas koji u njega vjeruje ne propadne. već da ima život vječni. Hvala ti što si trpeći i umirući na križu uzeo na sebe njegove boli, poniženja, povrijeđenosti i strahove. Hvala ti što si na svoj križ ponio njegove bolesti, i što si ih svojim ranama iscijelio. Hvala ti, gospodine, za tvoju neizmjernu ljubav prema prezrenima. Odbačenima. Bolesnima. I svim drugim patnicima. Isuse na križu razapeti donosim ti pokajanje. Gospodine, samo ti znaš koliko ti je on bio nezahvalan. Za dane u kojima je imao blagoslov zdravlja. oprosti mu. Samo ti, oče ljubljeni, znaš na koji je način koristio zdravlje kad ga je imao. Oprosti mu. Samo ti, gospodine, znaš koliko su njegovi grijesi doprinijeli da dođe do bolesti. Smiluj mu se. Oprosti mu, gospodine, što u napastima nije dolazio k tebi po pomoć što nije ulazio u molitvu. U tvoju prisutnost koja ga je jedino mogla zaštititi od napasti kojima se sam nije mogao oduprijeti. Gospodine, samo ti znaš koliko puta nije oprostio onima koji su ga povrijedili. Samo ti znaš koliko puta zbog povrijeđenosti i ponosa to nije htio ili nije mogao učiniti. Oprosti mu što tada nije dolazio k tebi kako bi mu tvoja milost pomogla oprostiti. Ti si nam, gospodine, obećao da ćeš nam oprostiti na isti način na koji ćemo mi oprostiti drugima i sebi. Gospodine, zato mu ti svojom milošću pomozi da oprosti svima koji su sagriješili protiv njega. Gospodine, pomozi mu da oprosti, jer i on, poput svih nas ljudi, često griješi. Jer i on želi da mu bude oprošteno. Gospodine, otkupi ga i iscijeli mu rane koje su na bilo koji način prouzročile nastanak njegove bolesti. Otkupi ga i iscijeli mu rane koje ga na bilo koji način sprečavaju da ti se preda i primi otkupljenje. Molim te, gospodine, otkupi ga i od negativnih osjećaja proizašlih iz ranjenosti i nepraštanja. otkupi ga od osjećaja odbačenosti. Od osjećaja manje vrijednosti, od osjećaja krivnje, otkupi ga od razočaranja. gorčine i samosaželjenja. Otkupi ga od strahova, depresije i tjeskobe. Otkupi ga, gospodine, iscijeli, oslobodi i izliječi. Gospodine Isuse Kriste, predajem ti njegovu bolest. Predajem ti njegov život i molim te da uđeš u njegovo srce kao otkupitelj i spasitelj. Da uđeš u njegov život kao liječnik njegove duše i čitava njegova bića. Gospodine Isuse Kriste, moj spasitelju i otkupitelju, čvrsto vjerujem da ću u pričesti blagovati tvoje tijelo i tvoju krv blagovati tebe, žrtvenog jaganjca koji si bio ubijen za nas. Vjerujem, gospodine, da ću tako stvarno sudjelovati u tvojoj otkupiteljskoj žrtvi. Prikazujući je ocu za njegovo otkupljenje. Želim ti, gospodine, u tim trenucima posvetiti svu svoju pažnju. Želim te ljubiti čitavim svojim bićem. Želim se potpuno predati tvojoj dobroti i ljubavi. Želim te, gospodine, zagrliti na tvojem križu i predati ti njega za kojeg nebeskom ocu prikazujem tvoju muku, smrt i uskrsnuće. Duše sveti, molim te da me vodiš kroz svetu misu. neka moje misli budu tvojom milošću usklađene s mojim riječima. Pomozi mi da me tvoja milost toliko zahvati da zaista mogu čitavim svojim bićem zastupati njega pred Isusovim križem. Anđelu moj, čuvaj moje misli za vrijeme svete mise, kako bi bile s Bogom i u Bogu. Sveta Mario, Majko Božja, moli za mene i za njega za kojeg prikazujem žrtvu Tvoga Sina. Ti si, Mario, najdublje povezana s Isusovom mukom i smrću. ti si stajala pod njegovim križem, ti si mu bila utjeha i snaga u njegovim najtežim trenucima. Ti si iskusila svu dubinu boli koja je drugim ljudima ostala sakrivena. Tebi je, Mario, mač boli probio srce, kako bi nama, slabima i grešnima, mogla pomoći da otkrijemo stvarne namisli svojih srca. da otkrijemo stvarne motive po kojima živimo. Da se pokajemo i da živimo. Ti, Mario, poznaješ svu njegovu bol. neka tvoja ljubav, Mario, dopre do onih dijelova njegove duše koji se neće moći oduprijeti tvojoj majčinskoj ljubavi. Neka ga tvoja ljubav, Mario, privuče tvom sinu Isusu kako bi mogao povjerovati u njegovo milosrđe. Zazvati njegovo ime i u potpunom mu povjerenju predati svoje boli i bolesti. Sveti Josipe, miljeniče Boži, moli za nj. Sveti apostoli Petre i Ivane, Sveti Franjo Asiški, Sveti Franjo Ksaverski, Sveta Terezio Avilska Sveti Padre Pio Sveti Leopolde Bogdane Mandiću Blaženi Alojzije Stepinče Svi sveti kojima se je on ikad molio Pomozite mu. Ljubeći ga pred Božim prijestoljem. Duše u čistilištu, molite za kako bi mogao prihvatiti milost koju mu gospodin želi dati. Pričesna meditacija Gospodine Isuse, jaganče Boži, on možda i nije dostojan da uniđeš pod njegov krov. Da uniđeš u njegovu dušu. Ali ipak te svim srcem molim da ga ispuniš svojom prisutnošću. jer gospodine, kako će sam po sebi postati dostojan? Kako će, gospodine, sam zapaliti svjetlost u svojoj duši, kad si ti svjetlost, kad ti jedini možeš prosvijetliti tame. Kad ti jedini možeš učiniti da srcem progleda, da srcem pročuje, da srcem razumije da se iskreno pokaje i primi tebe svjetlost. Kako će, gospodine, sam zacijeliti rane koje mu ne daju da ti povjeruje svim srcem i da ti preda svoju prošlost, sadašnjost i budućnost. Da ti u potpunom povjerenju preda svoju bolest. Kako će, gospodine, bez tebe koji si jedini pravi mir, umiriti svoju dušu. Gospodine, kako će njegova duša živjeti ako ti koji si život ne prebivaš u njoj? Uđi Isuse, u njegovu dušu. Privuci ga na svoj križ. Uvuci ga u svoje srce. Kako bi ti mogao predati svoje boli i svoje bolesti. Predati svoj život. Uđi Isuse, reci riječ i čitavo će njegovo biće ozdraviti. Amen. Nastavi u srcu gospodinu svojim riječima zahvaljivati, blagoslivljati ga i veličati.